أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا فأنا تؤفكون 35. sure Fatır Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı, elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz Allah her şeyi gücü yetendir. Melekler peygamberlere ve salih kullarına vahiy, ilham ve sadık rüya yoluyla ilahi emirleri bildiren elçilerdir. Allah'ın insanlara atacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salı verecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir. Allah'ın açacağı rahmet, nimet, emniyet, sıhhat, ilim, nübüvvet, rızık ve yağmur ve benzeri lütuflardır. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın.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 Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. İnkar edenler için şüphesiz çetin bir azap var. İman edip de iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.'' kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse, kötülüğünü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir, ulaşır. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur. Allah sizi önce topraktan sonra da meniden yarattı. Sonra sizi çifter çifter erkek dişi kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. Önce topraktan yaratılan insanlığın atası Hazreti Adem sonra da meniden yaratılan da diğer insanlardır. Her şeyin yazılı olduğu kitap ise Allah'ın bilgisinin ve yapacağı işlerin tespit edildiği levh-i mahfuzdur.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 Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Hepsinden de taze et balık yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Suyu tatlı ve acı olan iki deniz birbirine nasıl eşit değilse inananla inanmayan da birbirine eşit değildir. Allah Celle Celaluhu geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte bütün bunlar bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. Gecenin gündüze, gündüzün de geceye sokulması, gecenin gündüzün yerini, gündüzün de gecenin yerini almasıdır. Başka bir ifadeyle birinin kısalmasıyla diğerinin uzamasıdır. Güneş ve ayın belirtilmiş süreye kadar akıp gitmesi, kendi yörüngeleri etrafında dönmelerini, kıyamete kadar sürdürmeleri veya güneşin bir yılda ayın da bir ayda dönüşünü tamamlamasıdır. İn la yesme'u du'aekum ve lev semi'u mestecabu lekum. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا Jean. يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Eğer onları putları çağırsanız sizin çağırmanızı eşitmezler. Faraza eşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi bir kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü günahı ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rabbinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Bu ayeti kerimete herkesin kendi günahından sorumlu olacağı, hiç kimsenin bir başkasının günahından sorumlu tutulmayacağı ifade edilmektedir. Ancak kötülükle çığır açanlar, ancak kötülükte çığır açanlar hem kendi günahlarından sorumlu hem de o günahı işleyenlerin kötülüğünden sorumludur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde kim bir kötü adet çıkarırsa ona hem onun günahı hem de onu işleyenlerin günahı vardır buyurmuştur.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 Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine eşittirir. Sen kabirdekilere eşittiremezsin. İman, bilgi, hikmet ve akıl sahibi, ahlakı, fazileti, ahlaklı ve faziletli kimseler ile bunların takip ettiği hak yol ve nail olacakları uhrevi nimetler ile imansız bilgisiz akıl ve basiret, ahlak ve faziletten yoksun kimseler ve bunların takip ettikleri batıl yol ve uğrayacakları uhrevi azap kesinlikle bir tutulmaz. Sen sadece bir uyarıcısın. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur. Bu ayeti kerime ve buna benzer bazı ayetlerde de her millet için bir peygamber gönderildi ifade edilmektedir. Eğer seni yalanlıyorlarsa üzülme. Onlardan öncekileri de yalanlamışlardı. Oysa ki Peygamberleri onlara açık ayetler, mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sahifeler manasına gelen zübürle Hz. Adem, İdris, Şit ve İbrahim'e indirilen suhuf, kitapla da Tevrat, İncil ve Zebur kastedilmiştir. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım.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 Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan geçen beyaz kırmızı değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkler olanlar var. Kulları içinde ancak alimler Allah'tan korkarlar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Alimler Allah'ı bilen ve ona tazimde bulunarak saygı gösterenlerdir. Bir hadiste rütbelerin en yüksek ilim rütbesidir denilir. Ayette de bahsi geçen ilim imanla beraber olan ilimdir. Çünkü iman ahirette hayatını da garanti altına alır. İmansız ilim ise insanlara sadece geçici dünya faydaları sağlar. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umudundadırlar.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 Allah kullarının her halinden haberdardır, görendir. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan, insanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Kendisine zulmetmek, Kur'an'a göre amel etme yönünde kusur etmek, ortada olmak, günahı sevabı denk olmak, hayırda öne geçmek, kitaba uygun olan davranışta başkalarını yönlemek, yönlendirmek şeklinde de tefsir etmiştir. Ayette geçen zalim ve muktasit kelimeleri muhtelif manalarda yorumlanmış olmakla birlikte cumhura göre her ikisi de müminlerde bulunan sıfatlardır. Kafirlerin sıfatları sonraki ayetlerde bildirilecektir. Onların mükafatı içine girecekleri adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir.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 Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz küfürde ileri giden her nanköre böyle cezalandırırız. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar. Önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur. Gelen uyarıcıdan maksat peygamber ve kitaplardır. Bazıları bu uyarıcıları akıl ve ihtiyarlık ve yakınlarının ölümüyle açıklamışlardır. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin kaybından maksat, orada ceryan eden ve görünmeyen kanunlar, nizamlar ve sistemlerdir. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkar ederse inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü Rableri katında kendileri için ancak gazabı artırır. Kafirlerin küfrü kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. De ki Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var? Yahut biz onlara bu hususta bir kitap mı verdik de onlar o kitaptaki bir delile dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamlarını bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. وأقسموا بالله الله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديراً ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan, onlara uygulanandan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O bilendir, görendir. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah Celle Celaluhu onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gerekeni yapar Kuşkusuz Allah kullarını görmektedir.